פרק מ"א הן תאכלתו נכזבה, הדם אל מראה יוטל. לא אכזר כי יעורנו, ומי הוא לפניי יתייצב? מי הקדימני ואשלם? תחת כל השמים לי הוא, לא אחריש בדיו, ודבר גבורות וחין ערכו. מי גילה פני לבושו? בכפל ריסנו מי יבוא? דלתי פניו מי פיתח? סביבות שיניו אימה. גאווה אפיקי מגינים, סגור חותם צר. אחד ואחד ייגשו, ורוח לא יבוא ביניהם. איש באחיהו ידובקו, יתלכדו ולא יתפרדו. עטישותיו תהל אור, ועיניו כעפעפי שער. מפיו לפידים יהלוכו, כדודי אש יתמלטו, מן נחיריו יצא עשן, כדוד נפוח ואגמון. נפשו גחלים תלהט, ולהב מפיו יצא. בצווארו ילין עוז, ולפניו תדוץ דאבה. מה פלא בשרו דבקו, יצוק עליו בל ימות. ליבו יצוק כמו אבן, ויצוק כפלח תחתית. משאתו יגורו אלים, משברים יתחטאו. משיגהו חרב בלי תקום, חנית מסע ושריה. יחשוב לתבן ברזל, לעץ ריקבון נחושה. לא יבריחנו בן קשת, לקש נהפכו לו אבני קלע. כקש נחשבו תותח, וישחק לרעש כידון. תחתיו חדודי חרס, ירפד חרוץ עלי טיט. ירתיח כסיר מצולע, ים ישים כמרקחה. אחריו יאיר נתיב, יחשוב תהום לשיבה. אין על עפר מושלו, העשו לבליחת. את כל גבוה יראה, הוא מלך על כל בני שחץ.